Cial la mondai oceanoi tiam gravas por la climato. Por multai homoi, maroi estas locoi de sopiro, set precipe ili absorbas grandan parton de hom faritai en aerigoi de carbon dioxido, cae tiel contrau efficas alla climata shangio. Set homai intervenoi pli cae pli ofte mal ebligas tion c'è la bremsado de la climata shangio, la mondai oceanoi cae maroi transprenis gis nun gigantan parton. Char ili absorbis circa unu quaronon de la hom productita carbon dioxido, cae proximume naudec procentoin de la varmo, ciu ec estis per la hom farita varmdoma effecto. Ancau protio, la Europa Tago de la Maro accentas la apartan signifon de la maroi cae oceanoi por la vivo sur la tero. La problemo? Dum pli cae pli grandai quantoi da climato da magiai gassoi abundigas en la atmosfero, la mondai oceanoi samtempe pli cae pli malbone capablas contrau agi. Oni povas imagi la rilaton de maro kai aero, exemple kiel en aqua kirlilo, clarigas mar ecologo de Germana Centro pri Ocean Esplorado. Se la premo de la gaso en la atmosfero pli altigas, tiam la surfazo de la aquo absorbas parton da gi. Compreneble la premo en la kirlilo estas extreme pli granda, sed tiel proximume funccias la absorbado de la gaso carbon dioxido en la mar aquo. La concentrigio da carbon dioxido en la aero de iardecoi pli altigas, precipe pro la for de nafto, carbo cae gaso. Tiel granda aldona quanto da carbon dioxido eniras la atmosferon, cae tiel ancao en la mar aquon tio conducas inter alie al gia acidigio. Plua voio de absorbo de carbon dioxido en la oceano estas la tiel nomata carbona pumpilo. Cetio tio etai mar la fitoplanctono, absorbas carbon dioxidon quiu estas solvita en la aquo. Tiu estas convertata de ili kiel tio ocasas ancau ce sur terrae plantoi, al biomasso, kio estas abunda je carbono. Se la biomasso estas vorita, parto de la NG en havata carbono migras laulonge de la nutraja ceno tra la besta planktono, tra grandai cae malgrandai fischoi, au ancau tra balenoi. Malgranda parto de la excrementoi au de la mortai vivajoi sincas alla mara grundo. Tie la carbono povas esti exter la circulado dum plurai jarmiloi au pli longe, antau olgire venos alla surfazzo. Set tiu mecanismo estas genata de la fish captado. Ce calculoi de la enaerigo de carbon dioxido, gis nun oni pretervidis, che la fish captado pli altigas la en aerigon de varmdomai gasoi. Exemple per la fish captado, per tirata i retoi, per ciui estas captatai platesoi cae salicocoi. tio la retoi trafosas la grundon cae supren deponita deponitain carbon en in particloin en la aquo laustudajo tiam microboi mal componas la teponajo in interalia al carbon dioxido la aquo tiel absorbas de nove gin tio reductas la capablon de la maro absorbi carbon dioxidon da tiu carbon eniras la atmosferon tion la esploristo ne prilumigis la carbon dioxido en la maro povas tamen havi grava in in pri la vivaggio tie. Germana mar ecologo diras pri tio. La fish captado per grunda retoi liberigas tiom da carbon dioxido kiel la aviada trafico. Reducto de fish captado povus tiel contribui al stabiligo de ecologia e sistemoi cae tiel helpos alla climato.